vă doresc din toată inima. Tot ceea ce Dumnezeu mi-a făcut descoperit, asta mi-a fost tot timpul pe inimă. Celul în care El mi s-a arătat și în care m-a încredințat din Sfintele sale Scripturi, asta mi-a fost lupta de o viață și trăirea și gândul omului Duhului m-a mânat. N-am avut niciodată un alt gând învățirea cuvântului despre Tatăl Iisus Hristos, Domnul, credința în numele Lui și jertfa Lui, care înseamnă pentru fiecare din noi mântuirea pe care Tatăl a pregătit-o și pe care tot Tatăl i-a celui care se descoperă în El, în Iisus, care este cuvântul lui Dumnezeu, iubit cuvântul, e acel cuvânt despre care Pavel vorbește, e cuvântul mântuirii noastre. Și acest cuvânt nu vine de la oameni, Iisus a spus. I-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât. Asta a fost cauza pentru care vreme de 45 de ani în timpul ateismului, al comunismului în țara noastră, motivul pentru care a privit cât trecem prin acele încercări grele și unele din ele cumplite. Dar îi mulțumim Tatălui care este aici cu noi. Pentru că mă amintesc că sunt cândva anilor care Dumnezeu m-a adus, e acel har și așa îndurare cu care eu ne-am însoțit pe toți acei care au fost puși în lanțul pentru numele Lui ostra cu ce trebuie în inima dumneavoastră. Cuvântul credinței, cuvântul lui Dumnezeu, de care Pavel spune, cuvântul mântuirii voastre. Și diavolul care pe orice tale caută să le desparte de Hristos prin diferite feluri și mijloace diabolice, fiți cu grijă, nu poți să-ți păstrezi sufletul în credință decât prin ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă această ascultare cere în viața noastră să merge până la jertfă, adică până a ne dori și viața pentru cauza lui Hristos, atunci tot am auzit cu privire la biserica sa, iubita pe care o va avea pentru totdeauna la inima și la pieptul lui, ca pe Ioan în noaptea când a fost vândut. Așa vor fi dacă îi vom rămâne credincioși lui Dumnezeu, dacă îi vom rămâne credincioși cuvântului Său, credincioși iubirii pe care ne-a descoperit-o cu nimeni altul ca El nu ne-a mai zis, Ca nimeni altul n-a fost atât de înțeles pentru noi pentru a ne arăta căile lumii, căile vieții, căile care duc la slavă, aluncă prin slava a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin.